Rubrik vun der Lettzeboier Bahai. Liewe vum Begrenner vun der Bahai-Religion Bahaula. O um Mikro de Jean-Marinau. An dieser Rubrik gucken wir jetzt Liewe vom Begrünner vom Bahá'í-Glaven ein bisschen mehr genau hin. Den 12. November 1817 aus Bahá'u'lláh zu Teheran, der Hauptstadt von Persien, auf die Welt kommen. Schon aus enger Kantheet huet den außergewöhnlich Qualitäte gewiesen. An der derweis fir hien sich beholl huet, huet seg Eltern davon iwwerzecht, dass hien fir bis ganz Großes bestimmt war. Dem Bahauler sei Pap, e Minister mat vill Verdingter um Haf vum Kinnig, hat en ganz besonne schläft fir sei Jong. Hien huet engkeer gedremt, dass Bahauler an engem unendlich großem Meer geschwommen ass. als er Kiper gestrahlt huet an ganz mir erlicht huet. Rundrem um se Kap hu se lang pechschwarz hoher gestrahlt, an dat an alle Richtungen op dem Wasser. Eg onmas vu fëch hu sich rundrem um hier versammelt, a jedere vun hinnen huet sich une vu segen hoher ugehall. Ob schon net ganz viel fëch waren, huet behauler net een sich Tor verloren. Frei an noni zwang, huet hin sich iwwer dem Wasser bewecht, an fëch sinn mal no kom. Bahaula sei Pap wollt wissen, ob den Draming Bedeutung hat, an hue dem Mann gefrot, de fir seg Weisheet bekannt war, him den Dram zerklären. Hier so Datei. Dat nëndlicht mir as d'Welt. Alleng an oni Hëllef kriech Bahaula d'Herrschaft iwwer d'Welt all déi vill Fëch anre Mien géif en Donnero an d'Opregung duerstellen, déi hien ënner de Leiit schafe géif. Hi wier awer ënner dem onfeelbare Schutz vum allmächtegen, an neicht kënnt him wéidoen. Mat 14 Joer scho wwer Haula beim Haft vum Kinnig berrümt fir seng Weisseet as ei wëssen. Hien hat 22 Joer, wie sei Pap gestuerwen ass. D'Regierung huet ihm dieselwicht Positionun ugeburden. Bahauler awer hat net wëlles seg Zäit mat weltliche Sachen ze verbringen. Hin huet den Haft vum Kinnig a senge Ministeren hannner sech gelos, fir e Weh anzuschloen, den Hirn vum allmächtje Grot. Seng Zäit huet hin dummert verbruecht, den en erdreten, de Kranken an den Armen ze hëllefen. Geschwur war hier bekannt als een, die sich fir Zach vun der Gerechtigkeit agesat huet. Musik mat 27 Joer krut behaule duch e speziellen iwwer Mëttler e puer vun der Schrifte vum Bab, een dei gesot huet, dats den Dach vu Gott ganz no wie, Den Dach wo eng nei Manifestatioun vu Gott, Weltfrieden, Eenheet a Gerechtigkeet bringe werd. Appppes vut d'Mënscheet scho lang drop gewwerert huet. Mm. Paula huet se Message vum Bab direkt akzeteiert, an er see vu segen enthusiastischchten Unhänger ginn. Me leider hunn déi, déi iwwer Leiit vu Persien regéiert hunn, bland duche egen egoistisch wënsch, sech zum Ziel gemach, Dunhänger vum Bab op eng ganz grausam Äderweis ze verfolgen. Bahaula, ob schon hien de Jung vun engem Minister wär, gouf net verschont. E bësse méi wie Äert Joer no der Erklärung vum Web, an zwee Joer no deem hir Selver Mätier ginnners, husi behauler an en Deichtën ënnerirdesche Prison gehäit, wat d'Schwärzt Lach genannt gëtt. Ketter onderm sein Hals waren so schwéier, dass hien sei Kap net kont hierwen. Hai huet Bahaula féier schrecklich meint, vu Gräis dann Not verbrucht an awer wäret an dësem Prison, wo Gottes Geicht seg Seel gefëllt huet, an him offenbert huet, dats hien degénje wier op de d Leiit zu allen Zäiten drop gewärt hunn. Aus dësem donkle Prison ass d Sonn vu Behauler opgangen, fir d ganz Kreatioun zerlichten. Soweit zum Lewe vu Behauler. Wéi sei Liewe sich weiterentwickelt, geht et näst woch an eiser Rubrik gewur. Ich will noch ganz kurz op d'Ausstellung am Stadter Zirkel hiweisen, do kën Dir bis den 13. eng Fotoausstellung iwwer de Bahaigelave gesinn, an dat an der Woch vum vun 10 bis 6 a sondes vun 2 bis 6 Auer. Dozo eng Konferenz en dënchtech den 13. o Merdawer Oves ma mé Hennusé aus der Belsch, les 157 ans de la foi Bahai. Wie gesot, dat alles am Stadter Zerkel nach bis den 13. A wie immer gouf ich das Rubriger Freiiert vun der letzte Boer Bahai.